السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله Karibuni tena wapenzi wasikilizaji tunapoendelea kukumbushana machache kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. <clears throat> Leo insha Allah Taala ndio itakuwa tuamalizia kumi la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhan. e, na jioni hii tuweze kuanza kumi la misho la mwezi wa Ramadhan biidhnillah tabaraka wa taala na kama anavyotukumbusha mama yetu Aisha radhiallahu tabaraka wa taala anha ya kuwa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijitahidi sana kumi hili la misho la Ramadhan kuliko alivyokuwa akijitahidi katika siku zingine zozote na hadithi nyingine ya Aisha radhiallahu anha asema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam inapoingia al-ashr yani al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-layl mtume alikuwa akikesha usiku kwa ibada waayqadha ahlahu akawaamsha familia yake na akajitahidi sana sallallahu alayhi wasallam katika ibada na hapa katika aiqadha ahlihu <clears throat> inaonyesha ya kuwa kuna uwajibu kuna umuhimu wa muslamu <clears throat> akahimiza familia yake watu wa nyumba yake kujitahidi katika ibada na kufaidika na wakati katika kumi hili la la mwezi la Ramadhan <clears throat> vile vile jambo jambo lingine ambalo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alilokuwa akilipatia umuhimu katika kumi hili la misho na ndilo tutalizungumzia sana ni jambo la al-i'tikaf wa khuluhu bi rabbih sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia muda wake akikukaa msikitini na kukaa faragha na Allah subhanahu wa ta'ala kwani i'tikaf ni kule mtu kukaa msikitini kwa nia mahsus nia ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni ibada ambayo mtume sallallahu alayhi wa wasallama alidumu nalo tangu aje maka anavyosema Imam azuri rahimahullah ajaban lilmuslimin taraku li'tikaf ma'a anna an-nabiy sallallahu alayhi wa wasallama ma tarakahu mundu qadima al-Madinah hatta qabadahu Allah azza wa jalla asema la kushangaza mno jambo la waislamu wameiacha itikafu hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi wacha ibada hii tangu aingie katika katika mji wa Madina sallallahu wasallam wa baraka alayhi Itikaf hii kuna masharti ambayo lazima yatimizwe. Miongoni mwa masharti ya itikaf ni Uislamu na mtu kuwa amepambanua na mtu ametahirika na hadathi kubwa yani mtu asiwe na janaba asiwe na haid asiwe na nifas na ikiwa ha, mambo hayo yatampata huyu ambaye kwa katika itikafu msikitini basi itabidi yeye aweze e, aweze kutoka msikitini na kwenda kujitahirisha na itikaf si lazima kufanywa katika misikiti tatu yani al Haram, al Nabawi na al Aqsa lakini mtu akibahatika kufanya itikaf katika misikiti hiyo tatu ndio akmal ndio itikaf yake itakuwa na fadla zaidi kuliko misikiti zingine zozote itikaf iko na arkan vile vile iko na nguzo zake nguzo za itikaf ni an nia ya mwenye kufanya itikaf lazima iwe ni fi ta'ati taatillah iwe ni kwa sababu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala isiwe ni lingine lolote yaweza kuwa mtu hana chakula hana iftari hana suhur akikaa itikaf na utapata so iftari na suhur kwa hivyo anaamua kukaa itikaf lengo lake si ibada lengo lake ni kuweza kujimudu mwingine labda eh, kuna boss wake amekaa itikaf ili kumridhisha naye anampatia company anakaa itikaf na yeye na kadhalika kwa hivyo lazima iwe ni nia ya ibada ibada nguzo ya pili ni almukthu fil masjid itikaf yafanyika msikitini wa antum aakifuna fil masajid itikaf yaweza fanywa wakati wowote lakini ni muakkad zaidi imesisitizwa zaidi katika kumi la misho la mwezi mtukufu wa Ramadhan na miongoni mwa mambo ambayo hayafai kufanywa katika itikaf ni mtu asitoke msikitini isipokuwa kwa dharura na vile vile e, jambo la jimaa Allah anasema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid limekatazwa alhayd wan nifas ikitokea ni kuwa lazima mtu aweze aende kuji kujitahirisha na, na na mengine ambayo e, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupasha na ni mzuri mslamu kabla ya kuingia itikafu ibada hii muhimu aweze kujua mambo yote ambayo kwamba yanafungamana nayo ili aweze kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa na kupata thawabu zaidi uh, vile vile Eh, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaingia itikafi ana, anaanza itikafu wakati gani? Leo ni siku ya mwisho katika kumi la pili. Kwa hivyo anayetaka kuanza itikaf wanavyosema maimamu wanne na wengi katika ulama wa Kiislamu ya kuwa mtu anayefanya itikaf anafaa kuingia katika mu'takaf mu'takifihi sehemu anakofanyia itikaf qabla ghurub ash-shams min al-lailati allati yuridu an ya'takifa fiha kabla ya kujua kuzama usiku ambao yeye ataka kuanza itikafi yake kwa mfano leo akishaswali salatu asr aweze kuingia katika katika itikafi yake na aanze aanze kufanya ibada hiyo يعني يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليل فعليه أن يدخل بغروب الشمس يوم العشرين kwa hivyo jua kabla jua kuzama kidogo leo mtu akaingia msikiti ambaye anataka kufanya itikaf ili kuanzia hadhihi leila kuanzia usiku huu usiku wa 21 awe tayari yeye ameweza kuanza itikafi yake E, vile vile leo kuna baadhi ya e, eh, msikiti labda hayataruhusu watu kufanya itikafu kwa sababu ya eh, ugonjwa huu ambao bado unaendelea kuleta eh, matatizo katika miji tamaa ikiwa mtu akaamua kufanya itikaf labda katika musalla wake au katika nyumba yake na mtu anapokaa alikosalia akawa anafanya adhkar akawa anafanya ibada atapata thawabu lakini haitaitwa kuwa ni itikaf kwa sababu itikaf ni lazima ifanyike misikitini kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo machache ambayo kwamba yanahusiana na ibada hii tukufu ya itikafu na mtu katika itikaf na kutumia hizi usiku hizi usiku kumi moja katika mambo ni kutafuta lailatul qadr kama tutakuja kuizungumzia kwa urefu insha Allah lakini tunapotafuta lailatul qadr ni kufanya bidii katika swala na dhikrullah tabaraka wa taala na usomaji wa Qur'ani kwa wingi na ikiwa tutafanya hayo hali ya kuwa muslimu katika itikaf basi biidhnillah tabaraka wa taala ataweza kuchuma mengi mbele ya Allah na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie siku kumi hizi zilizobakia ni bora kuliko zilizotangulia atujalie kwa kamavu na akubali ibada zetu na atusamehe madhambi zetu wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh